ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهدة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na talata na litinin daren talata sha uku da watan rabi'in al'awwal bayan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya dace da sha shida da watan tara miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'u wad-dawa ko kace al-jawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi na al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah a wannan masallaci na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan kasaitaccen birni na tawa jamhuriyar Niger wanda wannan shine darasi na 50 da da uku da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a jerin darussa da muke gabatarwa a kowane mako muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata a satin da ya gabata mun kwana akan tasirin zunubai na 20 da ɗaya haka ne? na ishirin ne ba shi na ishirin da daɗe muka yi ba mu yi lashi ba? ok jayi na 21 mala yace wa qad la'ana Allahu man afsada fil ardi wa qata rahimahu nan da zamu tashi kenan ko ai mun fara shi na jin ba mu yi da ba mu maimaita sai mu wuce tasirin zunubai na 21 mala yace wa qad la'ana Allah haqiqan Allah subhanahu wa ta'ala ya la'anci ya nisantar da eh, duk wanda afsada fil ardi yayi banna a doron kasa duk wanda yake mabannaci to wace irin banna duk wata nau'i na banna ta addanci fashi da makami da sauransu duka wannan nau'i ne na banna to Allah subhanahu wataala ya tsire mu duk wanda yayi wannan daga cikin bai ta karatun wa qata'a rahimahu kuma Allah ya tsine ma wanda ya sanke zumuntarsa mabannaci wanda baya gyara wanda yake tadda zaune tsaye cikin al'umma masu zanga zanga cikin al'umma masu kaza masu kaza abin da yake kawo banna a cikin gari to in ka aiwatar ka shiga cikin tsinuwar Allah subhanahu wataala haka duk wanda ya yanke zumuntarsa shi ma ya shiga cikin tsinuwa ta Allah subhanahu wataala mafhum wa adahu wa adha wa adha wa adahu wa aza rasulahu sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya la'aci duk wanda ya cutarwa Allah subhanahu wataala kuma ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya cutarwa wa Allah shine ka cutar da addinin sa cutarwa wa Allah ka cutar da addinin Allah subhanahu wataala me ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine danganta abin da bai kamata zuwa gare sa ba ko ka dauki matsayin Allah ka bai wa manzon Allah ka cutar da manzon Allah ko kuma ka faɗa wa manzon Allah magana ba bisa ilimi ba ka so da manzon Allah sannan ko kuma mutum ya zamanto ya kirkiro wani abu ya ya sanya a cikin addini ka cutar da manzon Allah domin kana zargin annabi ya ya boye annabtin da Allah subhanahu wataala ya aiko sa da shi wala'ana man katama ma Allah subhanahu wataala subhanahu min albayyinat haka Allah ya la'anci duk wanda ya boye wani abu na daga cikin abin da Allah ya sabkar na daga hujjoji da kuma shari'a duk abin da Allah subhanahu wataala ya sabkar shari'a a tambaye ka hukuncin abu kuma ka sani saboda tsoron abin da zai kai ya kawo na ko za a iya kulle ka ko za a hana maka wani abu da ake baka sai ka tsoraci kai tsoyi kai tsoro ka kasa faɗin abin da yake gaskiya to kana fuskantar tsinuwa Allah subhanahu wataala القرآن يأتي الذين يكتمون ما أنزلنا من الهدى والبينات من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون تبس ما ya أبند الله Allah ya fayyace يبيتي بيان bayaninsa, a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin yana fili sai kuma ka boye shi ka kasa mutane bayani bayan ka sani wannan ko yana doka cewa kaga ana banna a cikin al'umma ka san banna ce kuma ka kasayo mutane magana gudun kada a ce wani ya takura wa al'umma to ka shiga cikin tsinuwar Allah subhanahu wataala me yasa Allah ya la'anci banu Isra'il saboda suna ganin banna ba sa ba sa hana ba Allah ce lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu kuma ce Allah ya la'anci banu Isra'il akan harshen annabin Allah annabi Isa dan da Maryam da kuma harshen annabi annabin Allah annabi Dawud kamar ka tambayi Allah Allah me suka gatsi ne musu Allah ce kanu la yatanahuna an munkarin suna ganin ana aikata sabon Allah ba sa hanawa daga duk wanda ya ga ana sabon Allah kuma kana da damar kai magana ka hana ka kasa hanawa to ka shiga cikin tsinar Allah subhanahu ta'ala. ya tabbata hadisin shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman duk wanda ya ga abun kiyama abun mummuna a cikin ku abinda ya ga ce al-munkar kana ƙyamar a cewa yanzu wane kai ke yin wannan abun ya za almunkar duk abin da in ka zaka sai ka boye ba ta son a ganka ko a ce kai ke yi sunan shi almunkar duk wani nau'in aiki da in ka aiwatar kana shakku na a ganka kana tsoron a ce wani kai ke yi ko kuma kana boye wa idanun mutane ba ka son su san sa saboda munin sa to ya shiga cikin nan almunkar mun bayyana to annabi duk wanda ya ga wata abin kiyama a cikin ku to in Allah ya bashi dama ta canza da hannunsa sai ya hana ma'ana kai mai mulki ne shugaba ne to sai ka wa mutane bayani ka cewa ka sa doka kaza ka hana abu kaza ina fatar mun fahimta to wannan matsayin ka na shugaba ka gusar da shi da hannunka ko fahimta fa in lam yastati in baka da shugabanci kaga abun da yake karhinka fa bi to kai wa'azi ta nuna mutane muni da muni da hadarin wannan abun da kuma irin abun da ke kan jayo cikin al'umma domin ba shakka duk sabon Allah da za a sawa Allah ai shiru to dole sai ya jayo wani uku a bayanta. ai mun karanta muna ta karantawa ne tasirin sabon Allah mun bayyana to idan kai wa'azi kuma ba a ji ba ko kuma baka da halin yin wa'azi ko baka isa da sako to kuma sai ka je marhala ta gaba shine ka kyamace abun aranka ka ji cewa wannan abun baya birge ka Wazalika zalika adhaful iman wannan shine karshen mataki na na imani Allah ya datar da mu daka idan mutum ya ga abin da yake mummuna sai ki magana akai shi ma gudun wai kada a ce wane ya takura ko kuma wane baya magana kanka ka sa ko wanda sai an yayi magana kan dalila ko kan zakar kan kaza kan kaza saboda kaza ba shi bane a idan bayani ya zo to kawa mutane bayani shine gaskiya kawai nuna kuma in zaka yi bayani to kai idu ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasna kai da hikima da kuma wa'azi kyakkyawa sai eh, a san usulubin da za a bi domin karantar da al'umma ni kullum abin da ke jan hankalin kaina wa ɗaliban ilimi kuma gaba ɗaya shine mu san wannan da'awar aikin annabi ne muke yi mun doke matsayi na shugaban halitta a cikin al'umma isar da sabo to ashe ya kamata duk yadda zaka isar da sabon sai zamanto mai gidanka a harakar shugaban halitta ne ko to kai koyi da shi wajen isar da sakonka shikenan kawai sai ka huta cikin al'umma amma in dai zaka zo da sabanin abin da ya zo da shi to za ka samu matsala da al'umma Ko ba shi karatun Allah ya dace da mu wala 'ala alladhina yarmuna al-muhsanati al al-mu'minati bil fahisha haka Allah ya la'anci duk wanda yake zargin mata katangaggu al-muhsanati katangaggu wanda ba sa eh, ba sa ba sa yin zina sune al-muhsanat mata katangagu mutane na kirki na arziki kasan akwai bayin Allah mata na nagartatu wallahi akwai matar da in kuna magana da saboda tsamin eh tsabar kamun kai cikin ta yake ba saba ba to ire-iren wa'annan matan al-muhsanat kenan matar da in ka tsaya kuna magana da ita zuciya ta bugawa take bata aminta da kai ba ku dibi na Maryam fa lokacin da Allah ya turo mata malaika Jibril da yake banta da ita take cewa inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ta kasa samun natsuwa saboda ba dabi'a bace ta diyama ce daga ita sai dana miji kuma ta samu kwanciyar hankali idan kaga diyama ce ba matar ka kuma ba matar aure ba kun tsaya da ita hankalinta a kwanciyar hankalinta bai tashi ba to kai tambaya eh inna fi zalika aya <laughs> wallahi akwai abun tambaya a ciki duk mace kaman ma malam wallahi in ta tsaya da gaita, sai namiji zuciya ta bata kunciya, ba ta samun da ba ta samun da saboda kamar ideologikin ta ba zai bata wa cewa ta aminta da kai kun fahimta Allah ya dace da mu to da zargin mata almuhsanat katangagu alghafilat rabkanannu almu'minat masu imani bil fahisha da kuma alfasha me ake da alfasha nan shine zina kaga mace kyakkyawa cikin aqida ga aqida ga tarbiyya kuma kace karuwaci to wannan kalmar duk wanda ya gangana wa mace musulma wannan kalmar ta karuwanci ko mazinaciya to in har ba haka take ba to Allah ya tsine masa albarka sai dai daga baya kan ya tuba insha Allah insha taba alaihi wa insha azabahu duk da irin wannan abun kuma sai ka roke ta afuwa wa jama'a eh irin wannan sai ka roke ta afuwa hukumar ta saboda tsakaninka ne in Allah ya yafe maka ji Allah ya yafe to ta yafe maka bata ta yafe maka ba ta ma san ko kai ba daga sai ka zo ka yi bayani ba lokaci kaza kin biyo mun yi da kina ce kaza a kaida ne mun afuwa <laughs> Allah shi rufa muna asiri malai ce wala'ana man ja'ala sabilal kafiri ahda min sabilil muslimi haka Allah ya sanya Allah ya sanya Allah ya la'anci duk wanda ya ya fifita hanyar kafiri akan hanyar musulmai tsari na musulmai ya zamanto karkashin tsari na kafirai yana ganin kamar kafirai sun fi wayewa da ci gaba kusan mun haka muke gari cewa su hanyar su kamar ta fi kullewa su da hanyar musulmai alhali ba ka bane duk abinda duniyar kafiri za ta aiwatar in ka tsaya ka mayar da hankalin ka kai karatun ta natsu sai ka gano cewa cikin wannan abun sun cirato shi ne daga shari'ar Annabi Muhammad domin dalili alqur'ani ke cewa ma farradna fil kitabi min shay ba abinda Allah ya riga da rayuwa cikin alqur'ani duk wani abu na duniya akwai sa cikin alqur'ani mai girma sai dai ka sani to ka sani ba sai kun ba ka sani ba mun bayyana daga duk abin da za su auno yanzu akwai kafirin da ba arnawa ne tsantsagiriyar amma sun fi musulman sanin alqur'ani sun haddace sa sun san ma'anarsa kuma suna bincike a kai suna nazari manazarta ne kamar alqur'ani mai girma akwai wanda zai je koyi larabci ya harshe alqur'ani ba musulmi bane saboda wata bincike science da yake so ya dauko cikin alqur'ani mun baita to duk wanda ya tunanin cewa tafarkin kafirai tsarin kafirai ya fi tsarin musulmai ya kafinta ya Allah ya tsine masa albarka wala ala rasulullahi Sallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati haka manzon Allah ya tsire ma duk namijin da yake sanya tufafin mace dan daure kenan ko eh duk wanda ke sa tufafi na mata to Allah ya tsire masa albarka mun bayyana karatun mutun yayin shiga irin ta mata ta yi mata sana'a wal mar'ata talbasu libsatar rajul da matar take saka tufafin namiji to ga ta tambaya kai hakuri a dabi'a wando da riga na waye na namiji to tambaya nan ku hakuri ga yan boko me hukuncin sa mayu da mata suke yi wajen APS <laughs> kalmu mu babba ko aikin mu barsa haka <laughs> wal mar'atu talbasu libsatan rajul ga matar take sanya tufafin namiji wala anar rashi annabi ya tsine wa mai cin rashawa wal murtashi da wanda yake bada rashuwar warra'isha da wanda shi tsakanin mai rashawar da wanda ake baiwa wa huwa alwasitatu fi rashwati wala ana ala ashiya'in ukhra ghayra hadhihi ghayri hadhihi kuma annabin Allah ya tsire masu abai wanda ba wayannan ba bala ce falaw lam yakun fi fili dhalika illa rida'u fa'ilihi bi an yakuna ya yal'anuhu Allah wa rasuluhu wa mala'ikatu lakana fi dhalika ma yad'u ila tarkihi da a ce cikin wannan ababen da muka ambata da manzon Allah ya tsine ba, da kuma Allahnsa da ba dan wanda ke yin abu wannan yin ayyukan ba yana samun natsuwa da jin daɗi cikin wannan aikin ya yarda Allah ya tsine masa manzon Allah ya tsine masa mala'ikun Allah su tsine masa to da ba abun da zai ja su zuwa ga wannan abun ashe duk wanda kace ya ɗaya daga cikin wayancan ababen da muka ambata to yana shirye ne akan tsinuwar Allah da tsinuwar manzon Allah da tsinuwar mala'iku mun gane karatun wannan karatun mun yi satin da gabata fa <laughs> eh nan muka tsaya kenan na 21 mu tashi da 22 sai mala ce wa minha na 22 na daga cikin tasirin sabon Allah na na 22 hirmanu da'awati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa da'awati fa inna Allah subhanahu amara nabiyahu an yastaghfira lil mu'minina wal mu'minat daga cikin tasirin mummunar tasirin sabon Allah wadan annabi Adam shine yana ana haranta addu'ar manzon Allah ta sabka a kansa yana ana haranta samun addu'ar annabin Allah da addu'ar mala'ikun Allah domin Allah ya umarci manzonsa da ya nema wa masu imani gafara maza da mata wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal Allah ce nemi gafarar zunubanka kai annabin Allah kuma kan nema masu imani gafarar Allah maza da mata ashe duk wanda yake saban Allah to wannan addu'ar da annabi ya ta Allah ya gafarta to shi ba da shi cike ba da kuma addu'ar mala'iku ga addu'ar mala'iku Allah ya ce alladhina yahmiluna al'arsha lalle mala'iku suke dauke da al'arshin Allah wa man hawlahu da suke gewayen al'arshin yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi tare da yabo da godiya wa ubangijinsu wa yu'minuna bihi kuma sun yi imani da shi wa yastaghfiruna na amanu kuma suna neman gafara dare ga rana wa wani suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala suna cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma ya ubangiji rahmarka da ilminka ya kewaye komi faghfir lil ladina tabu ya Allah duk wanda ya tuba ka gafarta masa wattaba'u sabila kuma bi hanyarka ashe in kana son ka samu gafarar mala'iku kai kiyaye mi aurawa biyu yin imani tuba daga zunubi da kuma mi biyar tafarkin Allah subhanahu wataala wa qihim azabal jahim ya Allah ka tsare su da azaba ta jahannama ربنا يا da وأدخلهم كشغد سجنات عدن الجنة تزومة تزمة ko gonaki na zadawama allati wa'adtahum da kai musu alkawali wa man salaha min aba'ihim da wanda ya gyara ya bi tafarkin daga cikin iyayensu wa azwajihim da matansu wa dhurriyyatihim da ayyansu innaka antal azizul hakim ya Allah kai ne mabuwayi kuma gwani a cikin al'amuranka wa qihimus sayyi'ati ya Allah ka tsare daga munanan ayyuka wa man wa man taqis sayyi'ati yawma idin faqad rahimta duk wanda ka kare shi daga mummunan aiki Allah ka tausaya masa Wazalika zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo rabo mai girma ashe kaga masu imani malaiku suna musu addu'a ba kai komi ba in dai ka bi tafarkin Allah kana neman tuba kana tuba daga zinubai to malaiku na maka addu'a dare da rana ko malaikun ma nafsu da da Allah subhanahu wa ta'ala malati fa hadha du'a al-malaikati lil mu'minina ba shakka wannan addu'a ce ta mala'iku masu bayin Allah masu imani attabi'ina masu tuba daga zanubansu almuttabi'ina likitabihi wa sunnati rasulihi masu bin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina la sabila lahum ghayruhuma wa'inda ba sa da abin biya kuma bayan littafin Allah da sunnar manzon Allah wa'inda masu imani ba su rike komai ba alkitabu was sunna kai suka rika fala yatma'u ghayru ha'ula'i bi ijabati hadhihi ad-da'wa idza lam yattasif idza lam yattasif bi sifatil mad'uwi lahu biha bal fi fala yatma wa ghayru haula bi ijabati duk wanda duk wanda bai siffantu da wannan sifar ba to kada yayi tunani kada ya sa kwadayin sa na cewa za a kira masa wannan addu'a yana cikin wanda za ma wannan addu'a in dai har baka cikin wa'annan mutanen da Allah ya ambata masu bin Allah masu bin sunnonin Allah masu tuba to kakkasa a ranka cewa wai eh, za a kira maka wannan addu'a idh lam yatasib bi sifatil mad'ila idan baka sifanto ba da siffar da Allah ya bayani da cewa wayannan su ne Allah zai karba ba masu tuba kuma masu mi masu biyar dokokin Allah wallahu almusta'an muna neman taimakon Allah mun gane wannan gabar ashe abinda Malam yake so nuna mana shi jama'a cewa duk wanda yake saban Allah to Allah yana haranta addu'ar mala'iku ta shaye sa addu'ar manzon Allah karbabe ya cikin annabi maka addu'a ta karbu haka mala'ikun Allah suka yi addu'a ta karbu to shi wanda ke sabon Allah in ka tashi yin addu'a ko da cikin mutanen to shi hidda shi ake dekote sai a ce do an complain nasa shi ba shi cikin masu <laughs> eh ka san sai a yi da shi cikin do sake shi sai a roƙa al'umma shi ba da shi yana cikin al'ummar amma saboda bai cika ka'idar ba to sai zamanto wannan addu'ar ba ta shafar sa baya samu wannan roman da Allah yake baiwa masu imani na gari Allah ka sanya musu cikin masu imani na gari to sai kuma wani dogon hadisi wanda kaji da Allah akwai firgici tun satin da ya wuce ne na karanta hadisin yana karanta da mu masu dimbin yawa wala Allah dukkanin mu kowa ya tashi da hawaye a idanunsa hadisi ne mai cike da karatu da tsoratarwa da kuma wa'azi amma ga masu hankali kusan shi wannan littafin fa ka kumanta sunan shi adda'u wadda wa cuta da maganinta saboda su eh cuta da maganinta so ake a wanke zukatan kowanne daga cikin Allah ya ba mu kuma daga cikin littafin da malamai suke ba matashi shawara duk matashi ya kamata a ce ya mallaki wannan littafi yana karanta shi eh duk matashi ya kamata ce yana da wannan littafin yana karanta shi dare da rana saboda akwai fawaid masu ɗimbin yawa a ciki malace wa minha ta nawa kenan ta 20 da da uku yace ma rawahu al-bukhari abinda al-imam al-bukhari ya rawaito a cikin littafin sa a kusan hadisi na dubu dubu bakwai da ɗari hudu da bakwai hadisin sumra wa samratu bin jundub من حديث سمرة سمرة بن سمرة بن جندب الفزاري الفزاري قال سمرة سمرة yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace dabi'a da al'ada ta manzon Allah ya kasance mimma yaqulu li ashabihi yana cewa sahabbansa ma'ana idan aka zo aka zauna annabin Allah yana nam mimma yukthiru to kaga ne ban da shi to mimma yukthiru ma yaqul ma ya ma yaqul li ashabihi cikin abin da yake yawaita fada wa sahabbansa hal ra'a ahadun minkum ru'ya shin wai akwai wanda ya mafarki daga cikin ku masu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya sallar subahi to sai a ya juyo ya tambaye sahabbai wajiyar ta dare akwai wanda ya mafarki cikin ku in akwai wanda ya mafalki to sai ya ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ne sai manzon Allah ya fassara masa wannan mafalkin to kuma shi fassara mafalki ba kowa ke fassara ake ga mashi eh masu ce ana ga wa mutum fassara mafalki ne mutum guda biyu ake ga fassara mafalki eh ake kake ga mafalki da kai mutum na fare malami wanda yake ya san yana da ilimi akan fassara mafalkai mutum na biyu wanda shi ko da bai san fasar mafalki ba amma zai baka shawara za ta fita da kai daga ciki Allah sai ce ni har Allah Allah nake yi mafarki dan yazo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi labari yana Allah Allah yayi mafalki dan yazo ya ga manzon Allah dan a fassara masa yace can wata rana ina kwana kuma sai dan falkin ayin mala'iku sun jare za a jahannama da ni an zo an abun nan ya sai mafarkin gashi an tashi kiyama kuma gashi an kama sa an yi an nufa ta wuta da shi sai firgita ya tashi da na zo sai na tsotsa da mai sala Allah na ce wasu ka madalla da da kai Anas ina ma a ce kana kiyamul laili turra ne ya ce wallahi ba taba wasa da kiyamul laili ba eh bai taba wasa da kiyamul laili ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar sahabbai akwai wanda ya mafalki to in akwai wanda ya mafalki sai ga manzon Allah sallallahu qala fa yaqussu alaihi man sha Allah an yaqussa sai ya ba su labari ma'ana wanda ya mafalki sai sai ya gaya manzon Allah cewa ga abin da ya mafalki shi kuma annabin Allah sai ya fassara masa gwargwadon abinda shi annabin Allah Allah ya sanar da shi Imam al-Bukhari ya fitar da babi sukutun a cikin Sahih Bukhari fi ta'bir an ru'ya ko babu fi ta'bir an ru'ya akan fassara mafalkai akwai malamai masu fassara mafalkai manya manya a duniyar musulunci akwai irin su ibnu sina eh ibnu sina akwai annabulus duk suna fassara mafalkai bal ma su rubuta littafai akan wannan kayan mafalkin kaza an kada wutan zai ga maka cewa kaza da kaza da kaza ne wasana ina jin ko ibnu sina ne eh, yana a masallaci ana fassara mafalkai karatu sai yake tambaye sa cewa ya yi mafalkin yana kiran sallah ya mafalkin yana kiran sallah sai malai ya tausa ina maka barka bana za ka je aikin hajji sai wani ya ce malan ni ma na yi mafalkin ina kiran sallah sai bai bashi amsa ba sai da aka tashi ya ce za ka ce maka hannayi barawo ne kai <laughs> mun fahimta almuhim qala sai yake cewa wa innahu qala lana zata zata gadati yace wata sahiya da subai wata safiya manzon Allah ya ce da mu ya tambaye sahabbai akwai wanda mafalki ba wanda ya ce komi to sai manzon Allah yake bada labari shi yayi mafalki sallallahu alaihi wasallam to ga mafalkin manzon Allah yace innahu atani laylata atiyani yace nayi mafalkin wasu mala'iku guda biyu sun zo min nayi mafalkin wasu mala'iku guda biyu sun zo min wa innahum ibta'asani ibta'asani nace su wa'annan mala'ikun biyu suka tar da ni ina barci mafalki cikin kuma yana kwana ne yana mafalki yana kwana sai aka tada shi cikin kwanan kuma mafalki yake yi <laughs> kun bayyana sai suka tada ni wa innahuma qala li sai suka ce da ni in taliq mutafi ina barci sai malaika biyu suka zo min suka tada ni suka ce min mu tafi fan wa inni talaqtu ma'ahuma sai kuma sai da kama hanyar tafta da su wa inna ataina ala rajulin muna tafi ana tafiya tafiya ta tafiya ataina ala rajulin sai muka zo gun wani mutum muttaja'in yana gijirce yana kwance muka zo muka naga wani mutum yana gijirce ya kwanta wa idza akharun akharu qa'imun alayhi bi sakhratin a gehensa ga wani mutum yana tsaye da mulmule dutse kun fahimta a gefensa ga wani mutum yana tsaye da mulmulelen dutse sakhra irin banyan duwatsun nan wa idha huwa yahwi alayhi bi sakhrati li ra'sihi sai ga wannan mutum da ke da dutsen ya sako dutsen akan wannan mutum da yake yake kwance fayaslahu sai rosa masa da kai sai rosa masa fayaslahu biha ra'sahu sai rosa masa kai da wannan dutsen fayata hada fayat fayat fayata da hada ko sai ya gangara sai dutsen ya gangara da ya buga masa dutsen sai dutsen ya gangara kan kuma ya ya tarwace na sai ce sai dutsen ya kama hanya ya tafi fayatba'ul hajar sai wannan mutum ya koma ya duko dutsen ya biyo dutsen ya akhuduhu dan ya doke dutsen wanda yake tsaye shine ya buga ba wanda ke kwance dutsen sai dutsen ya tarwatsa masa da kai sai kuma dutsen ya gangara sai ya bi dutsen dan ya doko sa falamma fama yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kana bai dauko dutsen ba ko kuma kafin ya dauko dutsen ya dawo kan wancan mutunan ya koma yadda yake a da kuma kafin ya dauko dutsen ya dawo kan ya koma yadda yake a da thumma ya'udu alaihi sai ya dawo gare sa fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-mar'ata al ula sai ya sake buga masa wannan dutsen da a farko kan ya fashe sannan dutsen ya gangara kuma ya koma ya dauko sa haka yake tai ana masa wannan wani nau'i ne na azaba qala annabin Allah yana gani haka sai ya ce qultu lahum sai ce wa'inna malaikun subhanallah Sarki ya tabbata da Allah ma hadha wa'inna mutawannan su wannan mutane ne wa'inna qala sai mala'ikun suka ce wa annabin Allah in taliq in taliq tafi dai tafi wuce wuce fantalaqtu ma'ahuma sai na tafi tare da su muka huce muka kale wayancin mutanen fa ataina ala rajulin mustalqin liqafahu sai muka zo muka tar da wani mutum da yana kwance akan keyarsa akan kwattarsa kun bayyana yana kwance akan ƙeyarsa kwatta wa idza akhar qa'im kuma ga wani mutum a sa tsaye yana tsaye a kansa bi kalubin min hadidin da wata kugiya musa kugiya ko da wata kugiya ta karfe da wata kugiya ta karfe wa idza huwa ya'ti ahada shiqai wajhihi sai yazo bangaren sa daya sai wani mutumin da yake kida da ta karfe yazo wajen wanda yake kwance akan akan mi kwatarsa sai ya dawo da wannan kugiyar fayusharshiru dhiqahu ila qafahu sai ya tsaga ya ja ya tsaga a ah, nake wannan muke sai ya tsaga sa har zuwa ya tsaga sa har zuwa kwattarsa kuma da da wannan kugiyar sa kugiyar ya tsaga tun daga sa har zuwa kwatarsa. waman waman khiraihi ila qafahu kuma ya dawo ya sa kugiyar cikin hancinsa hudar hanci daya ya ja har zuwa wajen ƙeyarsa wa ainihi ila qafahu kuma ya sai ya dawo ya sanya wannan kugiyar cikin idansa har zuwa wannan wannan kwatar ثم يتحول إلى الجانب الآخر سنكم داو بنغري دين حسكر فيفعل bihi مثل ما فعل بالجانب الأول sai irin yadda yayi a wancan bangaren na huskar na harko kenan ko fama yafragu min zalika bai kare da wannan huskar ba kafin ya kare da wannan kotan to wannan kotan kuma Allah ya maida sa kuma ya dawo yadda yake farko kuma ya sake wasu irin wannan abun kun baita hatta ya sihha al-awwal har sai farkon ya warke kama kana ya dawo kamar yadda yake thumma ya'udu fa yaf'alu bihi mithla ma fa'ala bihi al-mar'at marrat al-ula sai ya sake masa irin yadda yayi masa farko ya sanya kukiya a a mikansa ya ya ja zuwa zuwa kwata ya sanya a hancinsa ya ja zuwa kwata ya sanya idan sai ya ja zuwa kwata kuma ya dawo wannan bangaren ya tai haka yake tai qultu sai ta subhanallah Sarki ya tabbata da Allah ma hadhan suwaye wa'annan kuma qala sai mala'iku suka ce da ni intaliq intaliq tafi dai tafi muce dai mu tafi yaya ta tambaya ko ba a bashi ansa ba so ake a tattara amsar huri guda a bashi ta fi hikimar akan a baka asa kuma sake dawowa kana sabo wata tambayar aka ci gaba tafiya yace talaqna sai mu ƙara ga muna tafe fa ataina ala misli bina'i misla misli bina'i tanuri sai muka zo sai da muka zo akan wani gini kamar ginin tande ai musan tande ko eh na su irin wani ake ake abin nan da shi kasko <laughs> kasko wani gini na kasko to bada qala auf sai ce wa ahsabu annahu qala yace ina tunanin cikin abun da manzon Allah ya faɗa yace wa idza fihi laghatu sai ga wata hayaniya a ciki wa aswatun da wasu sotutuka wasu kuwa qala sai ce fattalatu fihi sai na leka cikin wannan ai sai da ake da ake ma kake a fara irin murhun zamani da ake ma ake ma murhu ko ai gina shi ake gina shi ake sai a masa wannan zulu haka ne masha Allah yace sai leka cikin wannan wannan ginin fara'aitu e fa idza fihi rijalu wa nisa'u urat uratun yace sai ga wasu maza da mata tsiraru a tsirara wa idza hum ya'tihim lahibun min asfala minhum sai kuma ga wata dela halshan wuta tana to musu daga kasar su ma'ana daga farjin su fa idza atahum dhalika lahabu idan wannan be wannan eh, halshen wuta yazo da al'aurarsu daudau sai su ta ihu suna ihu suna kara qala sai nace qultu ma nace wa'annan mala'ikun man ma ma haulai wannan mutanen suwaye kuma su qala li sai suka ce min intaliq intaliq mutafide tafide fantalaqtu kawai sai na yi da'a muka kama hanya muka tafi fa adaina ala naharin sai muka zo akan wani akan wani abin nan gulbi ko kware akan wani kware hasimtu annahu qala ina tunanin ya ce ahmara wani jan gulbi ko wani jan abin kware misla misla dami yace misalin jini kai ka ce jini ne wani tabki ne ka ce jini ne ke saboda tsabar yadda ruwa suka zamanto dajawo wa idza fi an rajulun yata a cikin wannan ruwan a cikin wannan eh, koramar a cikin wannan koramar rajulun yasbahu akwai wani mutum yana iyo thumma ya'ti zalika ar-rajul alladhi قد hijarata sai wani sai wannan mutum da ke iyo sai yana iyo yana yana iyo har yazo wajen wani mutum da ya tara turin duwatsu a gaban sa kun banta mutumin yana cikin ruwa yana cikin korama ja jar korama yana iyo har yazo wajen wani mutum da ya tara turin duwatsu a gaban sa fayafgharu haka ne sai ya wage baki faru ilaihi sai ya wage masa baki yaghfaru lahu fahu sai wannan mutum da ke cikin ruwa yana iyo sai ya wage baki sai na ya bude bakinsa yulqimuhu hajaran hajara sai ta jefa masa duwatsu cikin bakin yana jefa masa cikin dutse cikin bakin kun gane qala sai yake cewa yantaliqu sai ya tafi yasbahu ma yasbahu sai ya iyon da zashi yo sun mayar jo ile kuma sai ya dawo wajensa kullama raja ilaihi duk lokacin da ya dawo wajen wannan mutumin da yake zaune da duwatsu gaban sa faghara lahu fawo sai ya wage masa baki wa alqamahu hadra sai ya jefa masa dutse qala sai ya ce qultu man ma hadha yace sai nace wa mala'iku wannan kuma wane ne hmm qala qala sai annabi Allah ce sai suka ce qala li sai suka ce min intaliq intaliq tafi dai tafi mu tafi a wuce fantalaqna sai muka wuce fa ataina ala rajulin karihil marati sai muka zo muka ga wani mutum wanda kana kyamar kallansa kana ƙyamar ganinsa kace ka akrahima anta ra'in rajulan mar mar'atan yace kamar kace mafi munin mutum da ka taba gani a rayuwa ba ka son kallonsa wanda ka ba ka kyamaci kallonsa mutum ne ga ya tsaye da eh, kana kyamar ganinsa kamar ka ce ka mutum ne wanda kai in ka gasa za ka kyamaci kallonsa ko kuma a rayuwar ka kamar in akwai mutum da ka kake kyamar gani to wannan mutum ya fi muni akan wancan mutum mun gane hausar fa idza huwa indahu narin sai ga wata huta a wajensa lahu a gare sa yahushuha yana rura shine yahushuha yana rura wannan wutar wa yas'a hawlaha kuma yana hidima yana aiki a gefen wannan wuta qultu lahumu sai nace da su ma haza wannan kuma waye qala su suka ce in li gare ni suka ce min in taliq in taliq tafi dai tafi fantalaqtu sai na kama hanya muka tafi fa ataina ala raudatin mushibatin sai muka zo akan wata dausayi mai cike da tawa shine mushiba wanda ke cike da tawa fiha min kulli naurin rabi'i, a cikin wannan dausayi akwai duk wata nau'in tawa wani nau'in fure duk wani kalar filar na dudo da ka sani a rayuwa to cikin wannan dausayin akwai shi qala sai ce wa idza bayna bayna zaharai ar-rawlati rajulun qa'imun tawilun la akadu an ara ra'sahu tulan fi samai yace sai ga tsakiyar wannan dausayin ga wani mutum namiji wani namiji wanda yake tsaye mi ya tsaya yace ban ganin kansa saboda yadda yake da tsawo cikin sama wa idha hawla ar-rajuli min akthari wildani ra'aytuhum qattu wa ahsanihi kuma sai naga a gefen wannan mutunan ga wasu ɗan yara ƙanana ban taba ganin yara kyawu irin su ba qala sai annabin Allah yace qultu lahumu sai da tambaye wayannan mala'ikun ma hadha wa man haula wannan mutunan waye kuma su wayancan yaran su waye qalali sai suka ce da ni in taliq in taliq tafi dai tafi fanhaina ila ila dawhatin sai muka zo da wata ƙatayar bishiya azimatin mai girman gaske lam ara dawhatan qattu a'zama minha ban taba ganin wata itaciya mai girma wata itaciya ba tunda nake a rayuwa kuma ban taba ganin girma itaciya mai girman ta ba wala ahsan kuma ban taba ganin itaciya kikkiawa kamar ta ba qala sai yace fa qala li sai suka ce min irqa fiha ka hau saman wannan itaciyar fartaqaina fiha sai muka muka haura saman wannan itaciyar fanhaina ila madinatin mabniyatin bi labanin zahabin wa labani fiddatin sai muka kai ga wani birni wanda aka gina da birkin sinariya da kuma birkin azurfa fa ataina babal madinati sai muka zo a bakin kofar wannan birnin fastaftahna sai aka bude mana kofar wannan birnin fafute sai muka nemi a bude mana shi shine fastaftahna sai muka nemi a bude mana shi fafutiha lana sai kuma aka bude muna fadakhalna sai muka shiga cikin sa fatalaqana fiha rijalun sai wasu mutane suka haɗu da mu wasu mazaje suka haɗu mu a cikin ta shatrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in tsagin su daya kyakkyawa ne fiye da duk wani abu za gani na duniya wanda ka taba gani abu ne bangaren su guda bangare ne mai dan karan wa shatrun ka aqbahi an anta ra'in sannan kuma wani bangaren su rabin su kuma mummuna ne mafi muni abu da ka taba gani a rayuwa rabi mai kyau rabi mummuna qala sai annabin Allah yace fa qala lahum sai wa'innan malaiku suka ce wa'innan mutanen izhabu faqau fi zalika an-nahar kuje kuluma ku fada cikin wancan koramar fa idza naharun saghirun mu'taradun sai ga wani wani tabi wani ƙorama ƙarami da ya bijiro mu'tarad wanda ya bikitto ta yajiri yana gudu ka annama huwa mahdun fil bayad ka ce tsantsar madara ce saboda hasken ruwan kun banta qala sai yace fa zahabu suka tafi fa waqa'u fi sai suka fada cikin wannan cekun wannan ƙoramar thumma raja'u ilaina sai suka dawo wajen mu wa qad dhahaba zalika su'u anhum duk wannan munin da suke da shi ya tafi wa saru fi ahsani suratin suka waye cikin kyakkyawar sura qala sai annabin Allah ya ce fa qala li sai malaiku suka ce da ni hadhihi jannatu adanin Allahu akbar wannan aljanna kenan wa wa hadha ka manziluka annabin Allah kuma ga gidanka can kana gani kala sai wanda Allah ce fasa ma basari sai na daga kaina ina kallo su'udan na daga kaina sama ina ganin wannan gidan fa idza qasrun mithlu ar-rababati bayda yace ka ce wani wani eh, girgice ne fari gida ka ce girgice ne fari qalali sai suka ce da ni ha zaka manziluka wannan shine gidanka ya annabin Allah kala sai annabin Allah ya ce qultu lahumu sai nace da su barakallahu fikuma Allah shi muku albarka zarani fa adkhuluhu to ku bar ni in shiga cikin mana eh kala sai annabin Allah ce sai suka kala sai suka ce da shi amal ana fala yanzu kan ba za ka shiga ba wa anta dakhiluhu amma kan nan gaba za ka shiga na so mu kwana a dan ko abba Ayi da hadisin kashi kashi yawa ko mi eh a wasu ba ma aida eh aida shi jayid annabin Allah yana ganin wanda ya ce to kuma ne ya shiga masu ce a'a kan ba yanzu ba ka dai jira ba a shiga a jira a duniya ka sai an je kiyama ko kan kuma ta ban mafarki da annabin Allah yake yi masha Allah qala sai annabin Allah ce fa inni qad ra'aytu منذ الليله عجبا sai ce wa mala'iku fa ni fa tunda muka zo cikin wannan daren abin mamaki nake ta gani fama hadhihi fama hadha alladhi ra'aytu akubani labarin abun da na gani saman hanya qala sai annabin Allah ce qala li li sai suka ce da ni amma inna sanukhbiruka yanzu kan zamu baka labarin zamu baka amsar tambayoyinka amma ar-rajul awwal alladhi ataita alayhi yuslagu ra'suhu bil hajri fa innahu rajulun ya'khudhu al-qur'ana fayarfuduhu wa yanamu 'an as-salati al-maktuba kaga mutum da muka tarar yana kwance wani na gefensa mulmulelen dutse ana buga masa a kai kai yana tarwatsewa to wannan mutum ne wanda ya akhudul qur'ana fayarfuduhu ya san alqur'ani amma sai ya sai kunnan kashi da shi wa yanamu an salatul maktuba kuma sallar farin bai zuwa yana yi ana sallar subahi shi na kwana kun ji naya wa amma ar-rajul alladhi ataita alayhi min sharsharu ay shidquhu ila qafa ila qafahu amma kaga namijin da mutunan da kazo kaga ana ana jan da kugiya ana jan eh, eh, habassa zuwa zuwa abin nan kwattarsa da kuma wa'inahu ila qafahu da kuma idarsa zuwa kwattarsa wa man khari wa man khirahu wa'inaihi ila qafahu fa innahu ar-rajul yaqdu min baytihi fayakdhibu al-kadhibata tablughul afaqa shi matsalarsa shi kuma in ya fito ga cikin gida makaryaci ne aikinsa kawai ƙaryar da sai ta hada al'umma kowa sai ya san kowa sai ya jiya yana yaɗa banna cikin al'umma wa Ammar rijal wan nisa'ul urat alladhina fi bina'i mithl bina'i taruri amma wa'annan mazan da matan da muka gani tsirace a cikin wani gida kamar gidan da ake eh, ake dora kasko na tuya fa innahum az-zunatu waz-zawani mazinata ne maza da mazinata mata Allah yake musu azaba cikin wannan wurin ana sanya wuta tana shiga ta karkashin al'aurarsu wa amma ar-rajul alladhi yasbahu fil nahari wa yulqamu al-hijra al-hijrata fa innahu akilur riba amma kaga wancan da ke kiyo cikin korama ta jini yana zuwa ana tiba masa dutse a cikin bakin sa to wannan mai cin dukiyar riba kenan wa amma ar-rajulu al-karihu al-mar'ati alladhi alladhi 'inda nari yahushuha fa innahu maliku khazinu malikun khazinu jahannam yace amma kaga wannan mutum da ka gani mai kyamar wanda ka kyamata kalla wanda kake kyamar kalla wanda wajen shi akwai huta shina rura wannan wutar to wannan shine maliku mala'ikan da ke gadin wutar jahannama kenan kun ga inta wa amma ar-rajulu at-tawil amma kuma dogon nabi da ka gani allazi ra'aita fil ra'uda wanda kai a cikin wani lambu fa innahu ibrahim alaihi salam wannan annabin Allah ne annabi ibrahim shine yake tsaye cikin aljanna wa ammal wildanu alladhina hawlahu amma in ya da ka gani a gewayensa fa kullu maulidin mata alal fitra duk karami ya dubi balaga bane ya mutu akan tafarkin Allah wanda aka haifa bin jima ba bai balaga bai mutu to shine Allah ya sanya suna ƙarshen kulawar annabin Allah annabi annabi Ibrahim wa fi riwayatil al-Barqani wulida ala fitra aka aife su a cikin shari'a suka mutu ba su girma ba qala sai sai suka ce fa qala ba'dul muslimina ya rasulullah wa auladul mushrikina haddadiyan mushrikai da kamar uwayen su kafirai ne haddasu amma su su bota ba kowa ba fa yara ne dan kafir kirista ya aihida sai dan ya mutu da zo da ya mutu sati da sati bi sai mutu ko shekara da biya mutu to shi hadda shir wa'annan yaran qala sai annabin Allah ya ce wa auladul mushrikin hadda diyan mushrikai sai su su basu mu Allah komi ba ba abin da suka wa Allah sai ce wa ammal qaumul ladina kana shatrun minhum hasnan wa shatrun minhum qabiha ina mutane da magani cikin aljannar bangaren su guda kikkiawa bangare guda mummuna fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an mutane da suka yi aiki sun yi kyakkyawa kuma sun yi mummuna ana bara ana taruwa har aka mutu a haka fatajawaza Allahu anhum sai Allah subhanahu wataala ya yahe musu shi da sanya cikin wannan teku suka je suka yi wanka suka dawo aka ci da rayuwa mai dadi Allah ya sa su muwanye lafiya karshen hadisin kenan ko to kuma mu kwana anan subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum wa rahmatullah